Kultur Alea. Ongi etorriak entzule, gure gaurko kultura tala azteko ordua dugurain, eta gaur jakizu bi festival eh, berezitan jarriko dugula gure begirada, eh? Bai, Maulen gaur hasi eta larumata bitarte izango baitugu mean zen izeneko festivala eta baita endaian ere, ostira lontatik hasita aste buru hontan ere izango baitugu antzerkiaren maiatza. Bi festival hauetan izango ditugun ikuskizun zonbaitzu mintzatuko gara gaur eta besteak beste Xime Jantzerki taldearen azken itzulia izeneko lana gora ekarriko dugu obra berezi honetan antzerki uh, ipuin uh, Bidai eh, iniziatiko baten inguruan inkatua den obra da, beraz, eta mm, unek ondatzen du adineko gizon eta mm, mutiko koskor baten arteko mm, bidaia txirinduz, bizikletaz. Basime taldeko txominegiren adirazpenak entzungo dituzue gaur eta bestelako lanak ere gurera ekarriz ba, espero dugu, itzuli edar bat egingo dugula gaurkoan ere. Bagure gaurko kultur atala irekiz, gaur karrikako arten lanak ekartzen dituen mauleko mehan zen, festivalaz mintzatu nahiko genuke azapen batean. Gaur hasi eta larun bat abitarte lan ezberdinak erakutsiak izanen baitira. Dantza, antzerkia, musika, orotariko lanak ikusi izango dira bazter ezberdinetan eta gaur bereziki Euskarazko antzes lan bat gogora ekarri nahiko genuke. Gaur berean, kasernan, beko larraine konpainaren atxe hil aurretik izeneko obra ikusi al izango baituzue. Obra honen protagonista aktore lanetan Miren Tirapu aurkituko duzue eta berauk kontatu digu lan honetan Bueno, hane ikusiko dugu pertsonei nagusia bezala, eta e, amona ere agertuko da, baina beste realidade baten agertzen da, bi plano ezberdinetan agertzen da, ez, eta bueno, azkenen eh, ane E, beramonan bizitza ezagutzen joango da publikoarekin batera ere ez eta bueno, pues, e, amonak gorbitzen zizkionak edo deskubritzen joango da bai. eta bueno, behaien arteko harremana ba, e, nolakoa zen eta zertan bihurtu da edo hoi ikusiko da holtza gainen, bai. Ba, uste egun ontan beraz, ikusi izango duzu EHI laurretik izeneko lanak gauko zortzi terdietan eh, kasernan. Zortzi eurotan duzu esartzea eta oro harre manaldi ezberdinak proposatuko dituzte. Erran bezala, larun bata bitarte mehan zen izeneko festival unen baitan. Zirkoa, antzerkia dantza eta musikaz osaturiko egitarau bat prestatu baitute eta setasunak nahi badituzue mauleko herriko etxeko webgunera jo dezakezu. Eta maulen e, eh, mehalzen izeneko festivala iragaiten ari bada, haste buru honetan antzerkiaren maiatza izeneko festivala ere izango duguen daia. Ogoita mairugarren edizioa ospatuko dute aurten eta ogoita mairugarren ediziontarako disiplina nitzeko amazazpi konpainien lanak ikusia izanen dira. Berrikuntzen artean, xime Jantzerki taldeko Magielen Estekandik errandigunaz, Eh, lehen aldikotz aurten hori da Christoph Paviarren eh, ideat, partituda da, hola, bat eh, ukandu eta aipatu du erriko Itxeari, eta bu, bizpairu hilabete lantzen ari dela, hauren herriska. Da beraz eh, apaindu du eh, eh, toki toki bat, bon, sorpresa izan dira ere, baina uh, Le Petite Têtes dans les Nuages Christophe Paviaren taldea, hori da, baita ere Kataloniako talde batukanen dugu katat, katakrak kompania, egiten tuzte jokoak, material erreziklua arekin, eta baita ere tolosako talde bat, le peintre nomad. Eta beraz, euh, denak euh, izanen dira, atxalde osuetan iru egunez, eta biztanda gen, euh, izigarriko santza badat hori haugen zatzen, eta sorpresak ukanen dituzte, baita ere jokoak, musik, antzerkiak denak baita ere gosoak jateko matamiak eta dakita Baurrentzako egina izanen den herriska berezi hau, ostiran hontan irekiko dute atxaldeko seiterdietan gazteluzar pilota leku inguruan. Bantzerkiaren e, eh, maiatza festivalean ikusiali izango dugun obretariko bat izango dugu izpide ondoko minutuetan, igande hontan endaiako erdiko eskolan atxaldeko iruetan xime antzerki taldearen azken itzulia izeneko obra ikusiali izango baitugu. Antzerki taldearen azken lanetariko bat daunakoa eta obra hontan ikusiali izango dugun txomin egi aktorearekin mintzatu gara. Berauk kontatu digunaz? Beha, hain zuzen azken intzulia uh, antzerki, uh, ipuin, uh, bidai iniziatiko baten inguruan uh, finkatua den obra da, beraz, eta mm, unek ondatzen du adineko gizon eta mm, mutiko koskor baten arteko bidaia txirinduz, bizikletaz. Eh, hain zuzen uh, eh, aldebarran deitzen da gizon hori eta gizon uh, eh, saharrunek eran ezake, adin bat duena, dudarik gabe, erakutsiko dio bidai uh, ala, naturaren erdian eginen duten bidai baten bat, bat esker, edo bat, bidai baten denboran, saiatuko da mutiko hori biziaren eh, inguruko erakaspen eh, garrantzitsu batzu transmititzen, ba, gutienez berarentzat garrantzitsuak direnak, eta hori pasatuko da, e, e, salbu minutak, eran nahi baita e, txirindu gainean igan aitzin, eta gero bukaera ere, biztan dena ez, dut, ez dizut kondatzen hal, bukaera berezia baitu historiona. gaineratuko guzia, E, bi txirinduren gainean e, eta hartoski pedalatuz pasatzen den historioa da. Eta mm, eta eta horren inguruan badira uste dut e, gai e, sakon eta garantzitsu batzu e, aipatzen direnak, baina molde harinean, molde simplean, molde zigiratsuan eta, eta iringarian ere. Eta la, eta gu gehietu diogu gainera ez zen idatzia baita espada obran, baina nahi izan dugu ere musikari baten presentzia. Eta hain zuzen, uh, gurekin jadanik otso antzerkian aritu zen uh, Jesus horre da akordeo laria, hori zenen dugu gurekin. Eta hori bilakatuko dara ere gure Eh, obra honen ikus moldean bilakatuko da ere pertsona importantea. Naiz, eh, jatorrizko obran ez den eh, horrelakorik aipatzen. Erran behar da ere, eskenografia berezi bat ikusi aldi izango duzuela lan onta. Txominegi? Ba bai, eskenografia oso berezia izango da hor, makineria oso berezia hain zuzen. Eta uste dut, lortu dugula, ginuen ilusio guzti hori piztea, baina antzoki baten taula gainean. Hain zuzen obra horren bere besteak beste hortan datza, eta nola, nola gertu uh, eh, txirinduaren indar hori, txirinduak eskatzen duen indar hori, esferzo hori, hain zuzen hortan onarritua baita obra kasik guzia. Eh. Obrak iraungo du ordu bat eskaz, eh, ordu bat, berroita mar minuta gutxi aski hor inguru hortan, eta jakasik euneko largoita amagatxerin nuaren gainean pasatzen da. Eta egiazki pedalatuz eta e, norberak bere txanda hartu zaitzinean, erreleboa hartuz eta amat gauza eta eta mementu atez batago aldapa bat eta eta uste dut hori guzia lortuko dugula agertzea taula gainean, uste dut. Gero, bon, makineriak behar du ibili memento honean, <laughs> hori ez dugu dena dena eh, bon, ba, hortako preparatzen ari gira, hortako sigurtatua da uste dut. Bon, teknikak izan ditazke bere arazoak, e, eh, ditzek ze, baina guti aski mementoan ondo ibiltzen da gure sonografia, eta gian eh, ondo pasatuko diratenak. Baina konten gira, zinez hori egin duena Ben Sangadrazek e, eh, izigarriko lan edera egin du eta eta hori ilusioz beteri gaude eta prez gaude horren eh, antzesteko. Eta hain zuzen, toki batzutan, hor berezikien daian, emanen dugu lehen aldikotz kanpoan zeren asmatu dugu ere, obra hori, posible zela ere, e, hartako pentsatua da ere, kanpoan emaitea, bon, leku nola zein du batean, edo ezin da ezakigu hori eman karrika batean nola nahika horrela, baina Eh, plaza txoko batean edo gune bat babestu batean agabotzetik eta autoetatik eman dezakigun obra da, egunaz gauaz bezala. Bagoan hartu, azken itzulia izeneko lana, sime jantzarki taldearen eskutik ikusi izango duzuela igande hontan endaiako hiri erdiko eskolan, eta sortzi urtetik gorakoi begirako lan bat izanen da honako. Kultur alea. Gaia futbola da. Baina futbola beti ere e, e nolabait e, frustratuen ikuspuntutik ikusita. Hau da, denok e, futbola futbol, futbolara jolastu dugu eta gehieneok futbolariak iz, izatea nahi izan dugu edo izan nahi izan dugu eta, bueno, pues, ez gehanak iritsi futbolariak izatea, pues, e, hor gaude. Eta orduan horrek frustrazio puntu bat ekarri digu, eta horta zitze ingo dugu. Mm-hmm. Gutxi gora bero izango litzateko latrazo handi eta baten ba, ba, kontatzeaz. E, komedia, izango dero bai, eta hiru aktori izugarri dauzkagu, e, Asier Ormaza, Joseba Paulaza eta Asier Sota izango dira. Orduan, uste, Dream Team bat daukagula. <laughs> Eta Borobil Teatroren txako ere, baiak efudola gea, esango nuke, oain arte bigarren mailan e, jokatu izan e, e, jokatu degula e, oso denbora aldionak e, egiten eta hau izango litzateke bas lehenengo mailara e, egiten dugun saltoa edo ez Estoka ez era utzita undituta besterik ez bomba de mane eta ikastetan reposito Mikel Mikel Herde Ponedor, txupinero, edo natural. Ikerretik gainean, finala jokatuko dut bai, ara bai, guretzen! Baborobil eh, teatroko anartz zuazuaren adirazpenak entzun dituzue, eta jakin jokoz kanpo izeneko lana antzerkiaren festivalaren baitan ere ikusi izango dugula. Helen egunarekin ostira lontan eskeniko baitute beraien obra gaueko behatzietan gazteluzarren montatu duten etxeoial nagusian. Sartzeak eh, salmentan dira, amabi eurotan ba, eskuratu izango dituzue, eta jakin alere eh, antzerkiaren maiatzek Bilboko festivalaren zat, sarrera gehientsuenak doainek balin badia ere, zunbaitzu ordaindu behar direla, horietako bat onakoa. Elepika, errobi lurraldeko mediateken Euskarazko Festivala maiatzaren amaretik ogeiera. Ustaritzen musika Eñaut Elorieta eta Mikel Markezen itzaldi konzertua Bumtsak elektro Lumi taldearen konzertua Itxasun amareina zirku ikusgarria Eta kanbon cinema Zombi eta ketchup zinegaua Josu Martinez eta Kanadu derekin antolatu masterclass eta itzaldia Elepika mediatekan euskaraz bizi eta gozar Euskal Irigune Elkargoak, Itxasu, Uztaritze eta Kanboko Mediatekek anturaturik. Aixo, Iker Laura banaiz, eta hostial honetan, kantuz kantun izango nauzue, arratsaldeko lauta. bizitzerik badago argi urratzen bezpera iluneta musuek zerrezaren kolorea duten eta baina liberea dagoen dena direnean Biluztasuna gau jantzi jantzteri bagenu Biluztasuna gau jantzi yan steady. Justasuna gau jantzi Jantzerik bagenu Biluztasuna gau jantzi Jantzerik baren bakarkako bigarren lanaren inguruan mintzatuko gara biharko kantuzkantu emankizunean e, zabal, luze eta zabal, eta ikusi duzue, kolaboratzaian hitz izan dituela lan honetan ere, artean, Polin eta Juliet. Baus izan da gaurkoak emanduen guztian zule, neraletik besterik ez bihar arte izan ongea jo. Lapurra da bilki ci gosse Ciullomi a ca Se ondo biliusten nauen Nola dakien eokila burtzen Kulpak viktoriak eskamak intzen Thank you esan Aukerik galtzen Maite nauela Gorroto nauela Esan behar dunian esaten Altrebes bada idem Lapur txintxua zenbat barkatu behar da Tokian beiratzeu logikaz pentsatzeu Baina pitxia Pitxi maigia Ez ditorkitzen Sarretu bai dioz Pandrikan vida la burra, la burra, la burra izaten. daki zor nori nor Goian bitxi gazte Tapakitik tira ez da Ametitzen Espana ez depilatzen kiri, kiri zaizki Ni teorizatzen atomua zatitzen Baina pitxia, pitxi maitea, ez ditakitzen got